Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 17, 1978, inordinahang pari si Bishop Emmanuel Transe sa Haro Iloilo. Tumagal ng 26 na taon at itinalaga siyang coadjutor bishop ng Diocese ng Katarman. Matapos naman ang mahigit dalawang buwan, inordinahang obispo si Bishop Transe. Taong 2005, nang palitan ni Bishop Transe si Bishop Angel Hubayan bilang obispo ng Katarman. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.